granda cat fabelo tri, kiel DETEKTIVOJ ČASIS magiston. Parolante pri pritio, kion čion la scias, ni devas ankoraŭ ion rakonti. La princidino je audis, ke ciccio falanta de alto, ciam falas je piedoj kaj nenio okazas al Do foje si prenis rampis cun gi surtegmenton, kaj por provition lasis fale la caran jurkan tra fenestreto el ega alto. Tui poste si el rigardis, ciu vere sia cicinio falis la piedoi. Sed jurka ne falis la piedoi, char falis sur la capon de iu signoro, giuste iranta mal supre sur strate. Eble Jurka falante iel en igis ungetoin en lian capon, au cius cias, io ne placis ala licetio, curte, li ne lassis la catinon sidis sur la capo, ciel eble la princidino opiniis, che li devus fari, sed li deprenis gin, sciovis, subiacon, cae rapid pace mal aperis plore morne curis la princidino el la subtegmento, cae directe al la signoro regio. Be, be, si ploris, iris mal supre signoro, cae stelis de ne La regio audis tion, cae ectimis, cato tie, cato alie, li opiniis, sed citiu catino estas al conduconta al nivenontan region. region gin li opiniis, tamen nur mine shatus perdi, rapide li igis venigi polic presidenton. Tiel cae tiel, li diras al li, iu stelis deni la nigran caton jurca. Li portis gin sub la jaco, cae iris onidire tra ie for. La polic presidento sulcis la brovoin, meditis duon horon, cae poste diris, Signoro Regio, la catinon mi trovos helpede di signoro, de polizo publica cae secreta, de la tuta armeo, artillerio, floto, estingistaro, scipoi submarai cae aer scipoi, auguristoi, cartistinoi, cae de la tuta cetera lo giantaro. Tui la presidanto convenigis sia in plei bona in detectivo in detectivo infanoi estas signoro kiu estas en servoi de secreta polizzo kai estas vestita kiel ciu alia homo sed ciam li estas ali vestita je iu porque neniu ec conulin kai detectivo cion solvas cion trovas cion curatingas cion scias, cae nenion timas, ciel vi vidas, ne estas facile esti detektivo. Do tui convenigis la presidanto siain plei bonain detektivoin. Ili estis tri fratoi, stie mulo, cie estinto, cae cio siulo. Plue rusa italo, signor sagazzi, gaia dica nederlandano, Müner Schofsin, Tlava Grandulo Leonov kai Morna, malparolema mascoto Mr. Morni. Quin vortoi, cae iliam sciis, pricio temas, cae ciu la captos, ricevos grandan recompenson. Si, ec criis sagaci. Ja, diris gaie Shofsin. Mmm, murmuris Leonov. Well, al diris morni lacone. mulo, cie estinto, cae cios ciulo simple palpe brumis iesi. Post quaron horo siigis sciemulo, che la signoro cun la nigra cato sub la jaco iris trastrato spalena. Post duon horo informis ce estinto, che la signoro cun la nigra cato sub la jaco defrancigis supren al vinohradi. Post unu horo alcuris cios ciulo, che la signoro cun la nigra cato sub la jaco sidas en gasteio en strašnice ce glaso da viero. Sagazi, Leonov kai Morni en saltis en la preparitan auton kai flugbeturis al strašnice. Knaboj diris Sagazi, kiam ili alveturis tien. Krimulon tiom ruzegan ni devas ekkapti per ruzo lasu min agi. Dume la sagazulo pensis nur pritio, che la promesitan recompenson li ricevu sola. Li alivestis sine rapide ie snur faristo, vendanta snuroin, cae ec iris en la gasteion. Tie li vidas sidi fremdulon en nigra vesto, nigra haran, nigra barban, pal visagian, cae cun belegai, et se iom melancoliai oculoi. Ien li, tui ec comprenis la detektivo. Signoro, signor cavaliro, li comencis hac paroli al li per la missa ceha lingvo. Mi vendas schnuroin, belain, firmain schnuroin, ili estas nedis disshireblai, schnuroi quaz au ferain. Dum li estis montranta sia in schnuroin, ciel li ilin dismetadis, trecciadis, disetendadis, disvolvadis, transmetadis inter la manoi, sed dume liei oculoi nur-nur embuscis, quile rapide nodligi cae cateni. «Mi ne bezonas», diris la fremdulo, cae scribis ion fingre sur la tablo. «Nu rigardu, signoro», hast parolis sagaci, «ancora o pli fervore» cae transgetadis, treciadis, disvolvadis la snuroin ancora pli rapide. Rigardu nur, kiel longai ili estas, kiel firmai ili estas, kiel maldicai ili estas, kiel fortai ili estas, kiel blancai ili estas, kiel bonai ili estas, kiel ili estas, kiel ili estas, diable li ec subite angore, Dismetadis, cae renvenesadis, commences liei manoi ia strange implicigi en elin, cae la snuroi de si mem nodidgis, enmaschidgis, impliquidgis, nordligidgis, colligidgis, cae subite li rigardis cae al frenesulo, li mem havis per ele la manoin tute cae firme catenitai tagazi ec svites pro angoro, sed opiniis, che ancorau li el catenigios. Li comensis scuigi, cae tordigi, scuegis sin, cae baracti, li saltis, clinigis, kai turnigis, por iel elvolvigi el la snuroi. Cae dume, ciam pli rapide babilis. Rigardu, rigardu, a laboro, kia furto! quia firmezzo, quia solidezzo, quia lunghezzo, quia elastezzo, quia bellezzo, cai mia dio schnuroi, cai dum li tordigis cai saltis, ciam pli firme cai rapide la schnuroi circa ulin turnigis, cai volvigis, nodigis, cai cuntirigis, Gis sen spire, catenita iela manoi cae cruroi, long large circa uligita, cae la citta falis signor sagaci teren. La fremdulo sidis, et nebrovon movis, ancau nelevetis la tristain oculoin, nur quasau li desegnus ion fingre sur la tablo. Dume iam la detectivo exterre miris, cae Sagazzi ne revenas. Mh, mm, ec cris Leonov decide, cae rapidis en la gastellon. Li rigardas, sagati cuscia scatenite sur la tero, cae ce la tablo la frembulo cun la mala levita capo ion fingre designata sur la tablo tuco. Mmm, ec murmuris la grandulo Leonov. Cion per tio, demandis la fremdulo, vi volas diri? Che mi arestas vin, diris Leonov crude. La fremdulo nur levetis siain rave belain oculoin. Leonov iam aletendis siain grandegain pugnoin, sed antau tiui oculoi li exentis sin nebone, cae li enposigis ambau manoin, cae diras, nu, che eh, uh, vi iru prefere men vole, un mi captos, en ties corpo ec osteto ne restos tuta. Pa, diris la fremdulo. Yes, yes, daurigis la detectivo, cae cies shultron mi frapetas, tiu estas por eterne lamigita. Min oni nomas Forta Leonov. Cara batusco, diras la fremdulo, tio estas ja bella, sed fortone estas cio, cae parolante cun mi, vi povus afable el posigi viain nagiloin. Leonov iom eghontis, cae volis tui el posigi la manoin, sed cio li ne povas, kai ne povas ilin exterigi. Li provas tion per la dextra. Gi restas en la posho quasau al crescinta. Li provas tion per la maldextra. Quasau quintaloi gintenus en la posho. Sed ech se quintaloi tio estus, li eltirus ilin. Sed la manon el poshigi li ne povas, kai ne povas, ec se li tiras, kai tiregas, cae scuegas ciel eble plei forte. Ciai malbonai scherzoi murmuris Leonov sen pove. Ec ne tiel malbonai, ciel vi opinias, diris la fremdulo laute, cae plu fingre desegnis sur la tablo. Dum Leonov clopodis cae svitis, cae tordicis por elposcigi la manoin, miris la detectivoi che li ne revenas mi iros tien, diris Shopsin mallonge, kai en sia largezzo shovis sin en la gasteion. Le rigardas, sagazi cuscias catenite sur la planco, Leonov cun la manoi en posce danzas tra la ciambro, ciel urso, cae ce la tablo, la fremdulo cun la mala levita capo, cae fingre desegnacias sur la tablo. Ciu vi venas arestimin?» audigis la fremdulo, antau ol Shofsin povis ion diri. Ie via dispono, ec criis complese Shofsin, cae altiris el posho ferain catenoin. Nur bon volu, via mosto, la manetoin etendi, ni surmetos la catenoin, mi petas, belain fridain catenoin, tute novain catenetoin, via mosto, el la plei faina stalo, cun bela blenda ceneto, cio la plei bon qualita. Dume la scherzema sin tintegis per la catenoi, cae transcetadis ilin del mano al mano, quasau montrante varon. Bon volu electi, li hast parolis plugaie, ne niun ni devigas, nur iom tiun, kiu mem ne volas super fainae braceletoi via mosto, cun patentita seruro, bone alfarita, nenie ci prem doloras, cae nenie ci genas. Tiam comensis shofsin rugigi, cae sviti, cae transgetadi la catenoin, pli cae pli rapide el la mano al la alian. Bele gai catenoi, faritai giuste por la signoro. Uf, ha ha, el canon sta, stastalo hardita en ho ha ho uf fairo en fairo en la plei incan can can can hu incadesca fairujo kai sacre subite ecriegis shofsin kai jetegis la kateno in teren kial li povrulo ne jetegus kai kial li ne transshetadus ilin en la manoi ja la catenoi estis blanke incandescai cae apenau ili falis teren, ilin brultruigis la plankon, mire che ili ne flamigis gin. Dume extere morniam miris, che neniu revenas. Well, li ec energie, el revolveron, cae penetris en la gasteion. Li rigardas, cie fumo plene, shopsin saltas pro doloro tra la ciambro, cae blovas sur la man platoin, Leonov tordigas cun la empošigite manoi, sagaci cušas catenite sur la planco, cae ce la tablo, la fremdulo, cun la mala levita capo, pentracias ion sur la tablotuco. Well, er diris morni, cae iris cun revolvero recte contra la fremdulon. La fremdulo directis al li sian dolcian, mediteman rigardon. Morni exentis, che lia mano ectremis antau tiui oculoi. Sed super regis sin, cae pafis el la plei proximo iela fremdulo, ciuin ses cugloin el la revolvero frunten inter la oculoin. Ciuiam prete? demandis la fremdulo. Acoraune, rediris morni, el tiris la duan revolveron, cae pafis pluain ses cugloin sur la frunton de la fremdulo. Prete, demandis la fremdulo. Yes, diris morni, turnigis sur la calcano, cae cruz metinte la manoin, exidis en angulo sur benco. Do mi pagas, ec criis la fremdulo, cae per deg helero tintigis la glasson, sed ela la heimanoi venis neniu. Cioi cascigis protimo en subtegmento, audinte la pafadon. La fremdulo lasis do deghelleron sur la tablo, salutis la detektivoin, cae tranquile for iris. Tiu momente aperis en unu fenestro la capo de ciemulo, en la alia de cie estinto, cae en la tria de cio stiulo la unua en saltis ciemulo tra la fenestro en la ciambron. Knaboi, li diras, kie vi havas lin? Cai li ecridis. Tra la dua fenestro en saltis cie estinto. Shainas al mi, li diris, che sagazi cusciacias tie sur la planco. Tra la tria fenestro en saltis cios ciulo. Cai al mi shainas, li diras, che shofsin estas nun iel morna. Mi opinias, incitis sciemulo, che morni nun ne rigardas kiel leono. Cai mi opinias, fin diris cie estinto, che leonov ne estas giuste sagazza. Sagazzi sidigis sur la planco. Knaboi, li defendis sin, tio ne estas nur per si mem. Tiu stelisto catenis min, cae ne fingrem in tushis, cae mia in manoin, murmuris Leonov, li alfrostigis en la poshoi, cae al mi lamentis shofsin, li incandescigis la catenoin en la manoi. Well, al diris morni, ci estas nenio, sed mi en pafis al li du cugloin frunten, cae post ili restis ecne vundetto. Sie mulo, cie estinto, cae cius siulo, ec rigardis sin. Al shainas, comensis sciemulo, che la stelisto daurigis cie estinto. Fakte estas magisto, fin diris cios ciulo. Pa, knaboi, diris plues ciemulo. Ni havas lin en captilo, ni alkondukis mil soldatoin cae igis circaui la gasteion. Daurigis cie estinto, che ecne muso fugios de citie, al diris cios ciulo. Tiu momente exonis exterre knalo el mil fusiloi, quas tondro ec batus. Iam li ne plu vivas, ec criis ciui detectivoi quas au La pordo large malfermigis, cae en la ciambron salten iris comandanto de la soldatoi. Obeme mi reportas, li ec parolis, che la gasteion ni circauis. Mi ordonis, che ecne muso raitas el la gasteio, ca i jen knaboi, tra la pordo el flugis blanca colombineto, cum tenerei oculoi, ca i circa flugadis mian capon. Ah, ec criis ciui, nur morni diris, well. Per sabro mi dishacis tiun colombineton, daurigis la comandanto, cae samtempe ciui mil soldatoi pafis iesci. La colombineto dispecigis ie mil eroi, set el ciu ero farigis blanca papilio, cae flirtis for. Obeme mi raportas, cion nun? La oculoi desciemulo ecfaireris. Bone, li ordonis, vi mobilizos la tutan armeon, reservan armeon, cae lando defendon, cae igos ilin iri en ciuin landoin, porce ili captu la papilioin. Tio vere ocasis, cae ni povas anticipe diri, che el tio estigis tre bela papilicolecto, ciun ancorau nun ni montras en la Nazia Museo, ciu estas en Prago, devas iri rigardi gin. Dume diris cie estinto alla la ceterai. Knaboi, ci tievi estas ne niel utilai, iel ni interconsiligios jam sen vi. Cai ili estis triste revenantai cun la mal manoi, sagaci, shopsin, morni, leonov. Cie mulo, cie estinto, cai cios siulo longe consultigis, Ciel contraula magiisto. Dume ili elfumis quintalon da tabaco, formandis cae eltrincis cion, cio estis ricevebla ene strechnice, sed nenion elpensis. Fine cios ciulo diris, «Cnavoi, tiel cine eblas, ni devas nin iom aerumi.» Ili iris do exteren, cae apenau ili venis antau la gasteion, ciun alian ili tie vidis, ol la magiiston mem, li sidis tie, cae tres civole rigardis, cion ili faros. Ien li, ec gris gioies cie mulo, cae unu salte captis la magiiston je la sultro. Sed tiu momente la magiisto shangigis je argent brila serpento, cae sie mulo pro ectimo jetegis gin teren, sed tui estis citie cie estinto, cae jetis sian jacon sur la serpenton, sed el la serpento igis ora musceto, cae elglitis tra truo en la dian aeron. Exaltis cios ciulo, cae captis la oran muson en ciapon, sed el la muso farigis argenta rivereto, cae fluis, fluis for, ancao cun la ciapo. Ili ciui saltis en la gasteion por grassoi, por capti la rivereton en la glassoin. Sed la argenta rivereto iam fugis, cae en fluis en vultavon. Tial ancao nun vultavo, se gi estas en bona humoro, estas tial bele argenta, gire memoras la magiiston, mucias en pense, cae briletas, che ec la capo turnigias. Sed dume, ce estinto, cio ciulo, cae sciemulo, staris sur bordo de vultavo, cae pripensis cion nun. Tiam argenta fisio elmergis la capon el la aquo, cae rigardis ilin per brile nigrei oculoi, vere per la oculoi de la magisto. Ciui tri detectivoi acetis fish hocoin, cae comensis fishi en vultavo. Ancora nun vi povas ilin vidi en shipetoi, sidantai tie tutain tagoin cun fish hoco, ili fishas, cae ecne vorton diras, cae ne atingos la tranquilon, cis eli captos la argentan nigre oculan fision?» Ancora multae aliei detectivoi clopodis capti la magiiston, sed vane, ocasadis al ili veturegantai per auto por captilin, che subite capreolino eligis la capon el iunar betaro, cae rigardis ilin per la nigrai, tenerai, civolemai oculoi cae ciam ili flugis per aviadilo, flugis aglo post ilin, cae ne ocul de ili siain fierain flagrantain oculoin, cae ciam ili ship veturis, svingale vicis el lamaro del feno, cae cia prudenta quieta rigardo fix attentis ilin, ancau ciam ili sidis en siei laborciambroi, cae meditis, ocasadis, che floroi sur la tablo comencis brili, cae rigardis ilin scivoleme, cae charme, au ilia polizza hundo subite levis la capon, cae turnis al ili la oculoin, tiel homain, cae belain, ciain gi aliene havis. Shainis al ili, cede cie rigardas ilin la magiisto, rigardas, cae de nove malaperas. kiel ili povuslin kapti.